upućen, a koga ostavi u zabludi nećemo naći nikoga ko će ga napravi put u put i svjedočim da je Muhammed alaih salatu wasalam Allahu tebarek wa ta'ala poslanik poslan sa istinom cijelome čovječanstvu. Uzvišeni plemeniti kazao svojoj plemenitoj knjizi o vjernice, bojite se Allah istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi barakatuh. Hvala Allahu te bareke vetala koji nas je poživio na istini, ponovo omogućio se okupu na mjestu da nastavimo govoriti o njegovim lijepim imenima. Prošli put smo govorili o Allahom te bareke vetala imenu Ar-Rafiq, drugi dio, tako smo pokušali kazati ono što smo mogli sakupiti od govora učenjaka po pitanju značenja značenja i plodova spoznaje istog. Večeras ako bude ćemo govoriti o jednom drugom Allahom subhanahu wa ta'ala imenu. Naravno da i ovo večerašnje ime veličanstveno ime Allah subhanahu wa ta'ala nosi savršena, savršena značenja. Aleikum salam Večerašnje Allah subhanahu wa ta'ala ime o kojem ćemo govoriti je ime El Muhsin. Naravno i ovo ime večerašnje nije spomenuto u Kur'anu, ali je spomenuto u sunetu poslanika sallallahu alihi jer smo mi otpočeli ovaj novi serijal predavanja govoreći o te barek vetala imenima koja su navedena i spomenuta u sunetu poslanika sallallahu alihi vseleme. Neka od ovih imena, poput ovog večerašnjeg imena Al-Muhsin, spomenuto je u Kur'anu u obliku glagola, ali nije spomenuto u obliku imenice. El Muhsinu svima vama je poznato značenje kada bi jednom riječu pokušali pojasniti i ukazati što znači, kazali bi da ima značenje dobročinitelj. Dobročinitelj. U jeziku ima više značenja. U arapskom jeziku ima više značenja. Poznato je značenje el husnu. El husnu. Značenje što ukazuje nešto što je lijepo, dobro. Suprotno ovom značenju je riječ el kubh Nešto što je ružno, odvratno. Tako da vidimo razliku između dobra, između dobra i zla. Zatim za čovjeka se kaže Rađulun hasenun. Čovjek je dobar. Kada ga pokušaju opisati kao dobrog čovjeka, tako ga opisuju. Wa inna lenerake minel muhsinin. Allah Đelešani opis u Kur'anu spominje odnosno navodi govor ljudi koji su opisali jednog od i poslanika. Koji je to bio poslanik? Gdje su ga ljudi koji nisu bili vjernici opisali mi te ne vidimo osim kao velikog dobročinitelja. Jusuf a.s. kada je bio u tamnici. I danas vidimo, znači, i ovo čovjek treba da pročita, znači, večeraša nije tema Jusuf a.s. Ali bi trebali pročitati značenje ili komentar sure Jusuf da vidimo zbog čega su ljudi koji su bili u tamnici, u zatvoru, opisali Jusufa ovom osobinom, pohvalnom, lijepom osobinom. Jer sva ova značenja koja ukazuje na Allah te barek i i kada se odnose na njega to su savršena značenja. Niko nije kao on. Ali svih ovih značenja mi trebamo da pokušamo da se okitimo istim koliko smo mogućnosti. Koliko smo mogućnosti. Zato kada kažemo jedno da lavite te te imena i to pa kažemo plodovi spoznaje Allahovog te barek i imena poput večerašnjeg imena El Muhsin da bi se mi pokušali okiti tim pozitivnim osobinama. Zatim, poznato je značenju jeziku ihsan svima, dobročinstvo. I mnogo znači se spominje i govori o toj temi. Allah Đelešanu kaže u suri Nahl u 90. ajetu Inna Allahe ja'muru bil adli wal ihsan. Allah naređuje da pravedni budete. Naređuje pravdu da budeš pravedan. I također Allah Đelešan naređuje ihsan, da budeš dobar, da činiš dobročinstvo. Naređuje Allah Đelešan dobročinstvo. Pa zatim Allah nakon toga ukazuje na kategorije prema kojima trebamo biti, znači, dobri, na lijep način se odnositi, odnos obhoditi. Zatim se spominje značenje ahsane, glagol, biti dobar, I u ovom, znači, obliku Allah Đelešanuhu odnosno učenjaci kažu da, da je došlo u Kur'anu značenje koje se odnosi na Allaha te bareke poput govora iz sure Jusuf, gdje kaže Jusuf a.s. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ I Allah je bio dobar prema meni onoga trenutka kada me je izvao ili spasio zatvora iz tamnice. se ahsene bi. I on je znači ukazao svoju dobrotu Allah te barek vetala prema meni onoga trenutka kada me je izvao iz tamnice. Zatim el husna se spominje i ima značenje dženneta. U Kur'anu, znači na nekoliko mjesta je došlo, došla riječ el husna, a ima značenje dženneta. Pa kaže Allah Đelešanuhu, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا I onaj koji smatra najljepšim ono što dolazi, što se kazuje, što se govori. Pa imamo predaju koji bilježi imam taberi od Ubeja ibn Kaba da je pitao poslanika sallallahu alihi vseleme šta je to najljepše, ovaj, ova riječ husna, kakvog značenja Pa kaže poslanik sallallahu alihi vseleme to je džennet. To je džennet. Onaj koji potvrđuje, vjeruje u džennet koji je Allah Đelešanu stvorio, kojeg je obećao svojim iskrenim i pravim, s pravim vjernicima. Zatim u drugom kuranskom majetu suri Yunus u 26. majetu Allah Đelešanu kaže لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَا وَزِيَادَ i oni koji budu radili i činili dobra djela, njih očekuje velika nagrada. To je prijevod značenja. Međutim, u komentaru ove riječi El Husna vozijade je došlo, znači kako ćemo večeras kazati tako boda, u govoru poslanika sallahu alihi wasallam, da je ta lijepa nagrada džennet. El Husna da je džennet Vazijade, a nešto više od toga je gledanje u Allaha te bareke ve ta'ala, odnosno gledanje u lice plemenitog uzvišenog Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Lukman وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ Ko se bude prepustio i predao Allahu te barek vetala u potpunosti وَهُوَ مُحْسِنٌ i pritom bude činio dobra djela muhsin, opisuje ga Allah Đelešan kao muhsina i pritom bude činio dobra djela kaže Allah Đelešan mu فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثْقَى taj se uhvatio za najčvršću vezu. Zatim kaže Allah Đelešanuhu wa ila Allahi aqibatul umur Allahu, će, Allahu ćete se na kraju svi, svi vratiti. Ili završnica pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. U, komentaru ovih riječi kako znači stoji ovdje, ko se bude predao i prepustio Allahu subhanahu wa ta'ala wa huwa muhsin. Kaže Thalebi da je ovdje znači muhsin onaj koji bude slijedio sunnet poslanika sallallahu alayhi wasallam Znači onaj koji se bude prepustio odnosno povjerovao bare tebare kvetala postao vjernik, a zatim slijedio poslanika Muhammeda Ali sallatu znači njegove radnje, sunete, takav, se je prihvatio ili uhvatio za najčvršću vezu. A za ovo najčvršću vezu Ibn Kesir kaže da je to obećanje, da se je prihvatio za čvrsto Allaho obećanje, da ga neće kazniti. Pa vidimo znači kakva je nagrada čeka muhsina, dobročinitelja, a u prvom znači u pravom značenju muhsin dobročinitelj onaj koji je na stazi poslanika sallallahu, sallallahu alihi wasallam. Jer mi znamo da ove plodove hajra koji proizilaze iz značenja prije svega su obećani vjernicima i na Dunjalku i na Ahiretu. A dok vidimo da ima i od onih koji nisu vjernici, ne muslimana, koji su čestiti, dobri, jel? Imaju znači kod sebe dijela dobročinstva, i njima će Allah Đelešanuhu podariti hajri dobro zbog njihovog dobročinjstva, ali na Dunjaluku, ali na Dunjaluku, dok na Ahiretu neće imati. Neće imati ono što će imati vjernik i na Dunjaluku i na Ahiretu. Spominjanje ovog uzvišenog Allahu te bareke imena u sunnetu. Znači, postoji nekoliko predaja u kojima se spominje Allahu te bareke ime Muhsin. Prije svega rivajet od Šedada ibn Eusa radi Allah anhu gdje je poslanik sallallahu alihi vseleme kazao Inna Allahe muhsinun yuhibbul ihsan Uistinu je Allah Đelešanu dobročinitelj i voli dobročinstvo. Zatim kaže poslanik sallallahu alihi vseleme Fa idha qateltum fa ahsinul kada, ubijaj, kada ubijate, ubijajte na najljepši način. pa nakon toga kaže poslanik وَإِذَا زَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا زِبْحَ A kada koljete, koljite na najlakši i ljepši način. Zatim kaže poslanik s.a.v. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَةَ ثُمَّ لِيُرِحْ زَبِيحَةَ Neka svako od vas dobro naoštri svoj nož kada želi, znači, klati. Kako bi kako bi olakšao životinji. Kako bi to životinja što lakše podnijela. Pogledajte, znači, dobročinstvo u čemu se sve traži. Pa čak i kada se kolje, ili kurban ili bilo šta, da se nož treba dobro naoštriti, da bi se životinji olakšalo, da bi to znači brzo, brzo trajalo. Zatim u drugom rivajetu, Allah poslani Allahu alihi me kaže Iza hakemtum fa'dilu وَإِذَا قَتَلْتُمْ ahsinu. Kada sudite, pravedni budite u tome. Pravedno sudite. A kada ubijate, na najljepši način ubijajte. Pa zatim kaže فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنُ يُحِبُّ muhsinin Zaista Allah te bareke ve ta'ala muhsinun, dobročinitelj i voli dobročinitelje. Voli se one koji dobra, dobra djela rade, onako kako on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Ovo su dva rivajeta i za oba dva rivajeta šeh Albani kaže da su vjerodostojna. Jer smo mi kazali da sallahu te ta'ala imena potvrđuju prvenstveno koja su navedena u Kur'anu, a zatim koja su spomenuta u vjerodostojnim hadisima poslanika sallallahu alihi wasallam. Značenje imena El Muhsin kada se odnosi na Allaha te bareke wa ta'ala. Pa imam Kurtubi kaže da se u Kur'anu ne navodi da se u Kur'anu ne navodi ovo ime kao imenica, ali se navodi kao, kao glagol, pa navodi isti onaj ajet iz sure Jusuf, 100, znači 100. ajet, iz sure Jusuf, gdje Allah što kaže, odnosno riječi prenosi Jusufa, وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَحْرَجَنِي مِنَ السِّجِنِ I on je prema meni bio dobar onoga trenutka kada me izveo iz tamnice to je oblik dolazi još na nekoliko mjesta kao oblik. Međutim, e, Imam Kurtubi kaže da ima značenje dhul fadl. El i el Ova tri značenja, znači e, sadrži Allahu tebare kvetara ime el muhsin ili obuhvata ova tri značenja. Dhul fadl mi smo spominjali. Što znači dhul fadl? El menan, to ćemo navoditi ako bude spomenuti u sunnetu. El Wahab, on je svima poznat. Onaj koji mnogo daruje. Neizmjerno koji daruje. Elmenan Menan ima jedno značenje koji daruje prije nego što se od njega traži. Prije nego što se od njega traži. To ćemo, ako boda, posebno pojasniti. Dok Faglu je onaj koji posjeduje sve vrste dobra jer sve vrste dobra su kod Allaha i on je izvor dobra. Od njega dolazi dobro. Do Allaha te bareke. Ali to su pojašnjavali i općino smo govorili o tome. U suri Al-Qasas dolazi u 77. ajetu također oblik oblik ahsene gdje Allah kaže wa ahsin kema ahsana Allahu ilajk i ti dobro čini kao što to, kao što dobro čini Allah prema tebi. Naredba od strane Allah, da budeš od onih koji dobro čini, dobro Kao što je Allah Đelešan dobar prema tebi, ti budi dobar prema drugima. A mi ćemo večera sa da pobrojati samo neke stvari, neke stvari koje ukazuju na Allahu subhanahu wa ta'ala neizmjenu dobrotu i dobročinstvo prema nama ukazano, od strane Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. A inače, kada je pokušali pobrojati sve stvari i svo dobro i dobrotu koju Allah Đelešan njegove blagodati koje su ukazane prema nama nikada ih ne bi uspjeli pobrojati niti znači ukazati na njih. Fatabareka Allahu ahsanul I neka je uzvišen Allah koji je naj najbolji stvoritelj. Ahsan. Niko ne može biti poput Allah Tebareke Vetala. I to smo pojašnjavali u kojem imenu? El Halik. Ibn Kajim Rahmetullah Ali kaže, pogledajte, kaže, naša srca potvrđuju da je samo Allah istinski Bog koji se istinski obožava i ne postoji drugo božanstvo koje je zaslužno da se obožava pored njega. Pa kaže on te bareke vetala je, navodi imena, prije svega kaže Hakimun, Kerimun muhsinun. Allah Đelešanuhu je mudri, plemeniti i dobročinitelj. Pa kaže nakon toga, ne postoji niko ko više voli i kome je draže dobročinstvo od njega. Ne postoji neko da mu je drago dobročinstvo i čini dobročinstvo do Allaha te bare Allahu je najdraže, znači da se čini dobročinstvo. Pa kaže, on je muhsinun. On je uistinu dobročinitelj i voli, i voli dobročinitelj. Zato je jako bitno da ovu osobinu koju Allah član traži, da vjernici posjeduju. I to je jedna od stvari koja će olakšati da drugi ljudi prihvate vjeru. Kada vide da si zaista ti od onih koji imaju posjedi ovu osobinu, osobinu dobročinstva. Kao i sve ove druge osobine koje smo pobrajali prije. I ova je jedna od osobina koja treba biti znači, uz, uz vjernika. Šta su plodovi spoznaje i vjerovanja u ovo veličanstveno Allahovo ime el muhsin. Kada vidiš kako značaj nosi i kako sadrži, moraju biti plodovi koji proizilazi iz tog, iz vjerovanja i potvrđivanja ovog imena Allahu te bareke Prije svega potvrđujemo da je uzvišeni Allah Đelešanu dobročinitelj čije dobročinstvo obuhvata sve i vjernike i nevjernike i licemjere i istinske vjernike i dobre i loše i čestite i one koji prelaze sve granice dozvoljenog. Znači njegova dobrota i njegovo dobročinstvo sve, sve obuhvata. I svi su ovisno Allahu te bare on je neovisan. Allah Đelešanu, njemu pripada sve. Od njega dobro potiče on je izvor svega. Tako da je prvi, znači, plod da čvrsto vjeruješ da Allah Đelšan Kako je podario rizik obskrbu vjerniku, tako je podario i nevjerniku. Kako je dao nevjerniku, tako je dao i vjerniku. Nekada nekom više, nekada nekom manje. A sve to, se selam, kako je on htio. A on je pravedan i on je mudri. Pravedan je u svom, u svojoj podjeli, a isto tako je mudar u svojim postupcima, u svojim postupcima. I ovaj risk i ovu dobrotu, dobročinstva daje i onome koga voli i koga ne voli. Ali dok iman i vjerovanje daruje i daje samo onome koga Allah te bareke voli. Zato Allah Đelešanu voli vjernike, istinske vjernike, voli plemenite, voli dobročinitelja, ali isto tako ne voli ne voli nevjernike i nije zadovoljan s njima. Iako im je podario od imjetka što je podario, dunjaluka što mi vidimo danas da posjeduju. Allah Đelešan kaže Eledi ahsane kulle še'ine halapa i koji je sve savršeno stvorio. Jer od plodova spoznaje da je on dobročinitelj, da je on sve stvorio. Uzvišeni Allah te bareke i to znači precizno, onako kako on htio, samo je dao sklad i savršen oblik. I ne postoji nešto da je stvoreno da to Allah nije stvorio. Jer je on halik, stvoritelj svega. Zatim drugi plod spoznaje uzvišenog imena El Muhsinu da značenje koje sadrži nosi u sebi vjernik pokuša da se okiti tim kao što uzvišeni Allah Đelešanu se opisuje Ar-Rahman, milostivi, pa je došlo u hadisma da on voli milostivi. Zatim da je on El-Kerim, plemeniti i on voli plemeniti. Isto tako je došlo da je on El-Muhsinu, dobročinitelj i da voli dobročinitelje. Znači, ovi odraze koji sadrži značenja Allahu te kvetala ime jer muhsin, vjernik, treba da pokuša da se okiti tim pozitivnim osobinama. Allah Đelešanu kaže u suri Bekare u 195. ajetu Va ahsinu inna Allahe yuhibbul muhsinin I dobra djela činite, budite dobročinitelji. Dobročinstvo činite jer uistinu Allah Đelešanuhu voli dobročinitelje. Naredba imperativ je došla za sve sredbenike umeta poslanika Muhameda sallallahu alihi wasallam. U suri Kasas 77. majtu, kako sam već kazal, Allah što kaže Wa ahsin kema Allahu I ti dobro čini, kao što je Allah Đelešanu prema tebi dobro učinio. Ili onako kako Allah čini to prema tebi. Takav budi, takav nastoj da budeš dok si na dunjaluku. Zatim kaže Allah Đelešanu Hel jaza'u ihsani illa Da li će nagrada za dobročinstvo biti osim osim dobročinstvo, ali dobročinstvo, vidjet ćete koje je to dobročinstvo. Dobročinstvo od strane Allaha Tebareke bareke ta'ala. Kako on to dobročinitelje nagrađuje? Šta je to Allah Đelešan obećao dobročiniteljima? Zatim Allah Đelešan kaže u suri Nahl u 128. ajtu Inna Allahe ma'al lazine taqav, wal lazine hum muhsinu. U Allah sa onim koji su bogobojazni i uz u one koji su dobročinitelji, koji dobra djela rade. Allah je s njima. Allah će ih pomoći, Allah će ih osnažiti, Allah će ih uputiti, Allah će ih ojačati. Niko im ništa neće moći jer je Allah te barek vetala uz njih. Uz iskrene tekije i dobročinitelje. I dobročinitelje. Zatim sljedeći plod poznaje Allahog te barek vetala imena El Muhsin dobročinitelj se ogleda u sljedećim stvarima. Ovdje ćemo pokušati sad pobrojati stvari je blagodati ukazane prema čovjeku. A svi smo mi, znači ovdje, u ovim primjerima. Prvi znači, ili prva blagodat, prvo dobročinstvo koje Allah Đelešanu ukazuje čovjeku kao insanu jeste da je uzvišeni Allah Đelešanuhu taj koji ga je stvorio. A mi smo kazali kako Allah Đelešanu opisao وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا I kada bi pokušali da pobrojite Allahove te bareke vetala blagodati, nikada ih ne bi uspjeli pobrojati. Nikada. Sada kada bi te na prezlaka čovjeku pitao koje su blagodati koje ti imaš kod sebe, koje te lađe Lešanu pružio i kojima te obasuo, šta bi ti naveo? Na desetak, petnaest, dvadeset blagodati. Ovdje Allah kaže da ih nikada ne bi uspjeli pobrojati koliko je znači ti blagodati. Pa kažemo prva blagodat jeste da nas je Allah Đelešanu stvorio iz ničega. A zašto je to blagodat? Da si ti stvoren. Blagodat velika jer ćeš nakon te blagodati uživati u vječnoj kući kao vjernik u džennetu. I zato je blagodat tvoje pristupno na Dunjaluku, a ne da čovjek sam sebe kori i da govori zašto sam, zbog čega sam ja, zašto sam ovdje. A to će kazati oni koji nisu shvatili cilj postojanja. Zašto je na Dunjaluku? Mi imamo jasan cilj, zbog čega smo ovdje. I zato je blagodat našeg stvaranja, prisustva ovdje, na kojoj trebamo Allahu te bareke zahvaljivati i sve ove blagodati koje budemo spominjali traže da se Allah Đelešanuhu veliča, spominje i da se samo njemu šukr, šukr čini. Allah Đelešanuhu kaže Hel ala li insani hinu mi dahri lem yakun še'an nazgura. Allah Đelešanuhu kazuje, upozorava čovjeka da li se može sjetiti onog trenutka kada nije ni spomen njegov bio prisutan. Znači prije stvaranja. Što ukazuje da je blagodat od strane Allah tvoje stvaranje. Razumijete? Znači nekad si bio gdje? U nekom svijetu nepostojanja. Pa je Allah Đelešan te stvorio Stvorio te. I to je blagodat od strane Allah Đelešanu. Zatim njegova blagodat je sljedeća kada te je stvorio nije te učinio u liku koji nije skladan. Nego Allah Đelešanu dao svakom od nas skladan lik. I to je nešto čime se Allah Đelešanu ponosi. Da je ljude savršenim učinio. Savršenim učinio. Allah Đelešanu kaže u suri Gafir u 64. ajetu وَسَوْوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ i on je taj koji vam oblike daje. Fa ahsana suvaraku. Pa je vama dao najljepši lik, najljepši, najljepši oblik koji možete imati. Allah Đelešanu. I zato je to blagodat na kojoj čovjek treba zahvaljivati. Ovo je znači samo, samo spominjanje kako bi mi što više Allahu Đelešanu zahvaljivali na ovim blagodatima, ukazanom dobročinstvu od strane Late Tebare Kvetala. Zatim sljedeća blagodat jeste da je Allah Đelešanu kada nas je stvorio u najljepšem obliku, jeste da nas je stvorio kao razumna bića. To je još jedna blagodat. Pored toga što smo skladni s oblikom, Allah Đelešanu nam je podario razum. Da možeš razumjeti, ali šta da možeš razumjeti? Vidjet ćemo te blagodati koje proizilaze iz ovog razuma. Allah Đelešan kaže Wallahu ahrađakum im butuni ummahatikum Allah je taj koji vas stvara i dozvoljava da izađete iz stomaka utroba vaših majki. Zatim ukazuje La nešeja. U tom trenutku ništa vi ne znate. Šta ona beba zna kada dođe na ovaj svijet? Ništa. Onda dolaze blagodati. I on je taj koji vam je podario sluh. On, Allah te barek od sluh. Zato kažemo alhamdulillah na tome. Zatim kaže wal ide. wal I on vam daje i vid i razum. Zbog čega? Na kraju kaže teškurun. Kako biste zahvalni bili jedino Allah te barek Koji je to šukr najbolje Allahu Đelešanu? Robovanje i badet njemu subhanahu wa ta'ala. Znači sve ovo što ti on učinio, učinio te postojanjem, stvorio te, lijep ti oblik dao. Dao ti razum, dao ti sluh i dao ti vid kako bi Allaha Đelešanu obožavao i kako mu se na tome zahvaljivao. Ne da budeš poput, poput hajvana i stoke, jer da je to Allah Đelešanu htio, ne bi ti podario ova svojstva, ne bi ti dao razum. Da možeš da shvatiš, da možeš da razumiješ zbog čega si ovdje. Da li hajvan shvaća da je danas na ovom dunjaluku, na primjer, onaj hajvan koji nam je dozvoljen da, da jedemo i da koljemo. Da li on razumije da je njegov cilj postojan kako bi ga mi <laughs> odgojili, jel? A zatim ga zaklali, a nakon toga pojelo. On ne posjeduje taj, razum. Ali mi zato znamo. I nama je to Allah Đelešanu učinio. Zato su to velike blagodate strane Allah te bareke, te bareke te ta'ala. Nakon ovih blagodati, u kojima mala žan ukazuje da su posebne blagodati u stvaranju, dolaze sljedeće blagodati, koje su opet velike od strane Allaha i poklanja ove blagodati kome on hoće. U ovim blagodati svi učestvujemo, jel? I dobri i loši, i vjernici i nevjernici. Ali u sljedećim blagodatima učestvuju samo vjernici. Odabrana stvorenja koja je Allah Đelešana odabrao. Prva blagodat, od tih blagodati je uputa. I to je najveća blagodat. Blagodat upute, da je Allah Đelešanu među tolikim brojem ljudi tebe odabrao da budeš sljedbenik ispravne vjere. Zašto kažem sljedbenik ispravne vjere? Zato što su i prije nas bili narodi i poslanici, isto tako su bili odabrani da budu sljedbenici u tom vremenu ispravnih, vjera, odnosno ispravne vjere u tom vremenu. Sljedbenici određenog poslanika. Allah Đelešan kaže Inne dine inda Allah ili Islam. Jedina, priznata, vjera koju Allah Đelešan prihvata je Islam. Danas koliko ljudi luta i koliko ljudi traži sreću u određenim pravcima, ideologijama, vjerama, nazivaju ovakvim nakvim, nema sreće istinske i zadovoljstva niti uspjeha i na dunjalku i na ahiretu osim u slijeđenju Islama, vjere sa kojom je došao Muhammed alaih salatu wasalam. I zato kaže Allah Đelešanuhu وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Pogledajte, ko bude tragao, ko bude žudio, ko bude tražio neku drugu vjeru mimo Islama, nikad mu je Allah Đelešao neće prihvatiti. Nikada. A o takav koji to bude činio, na sudnji dan će biti od izgubljeni. Minal hasirin. A hasir je onaj koji, koji bude šta? Koji je propao na hiretu. A to je najveća propast. To je najveća propast koja može se desiti. A propast njegova sloboda ogleda tome što će biti od stanovnika nema neko kome će biti uskraćen i zabranjen ulazak u džennet. I zato svaki nevjernik koji umre na kufru, u nevjerstvu, on je ostavnika džehennema. Svaki vjernik, makar radi loša djela, koja će mu prevagnuti dobra djela na ahiret, ako preseli, bit će ostavnika dženneta. Bit će ostavnika dženneta. Kada? Možda odma, nakon obračuna jer postoji velika mogućnost da mala Đelešanu oprosti i svoje neizmjerne milosti. Ili ako ga bude kaznio, kaznit će ga određenim periodom boravka u džehennemu, ali nakon toga će ga izvesti i uvesti opet u džennet. Dok nevijeni koji bude tragao za nekom drugom vjerom, mimo Islama nikada, nikada, nikada neće izaći iz džehennema, neće ugledati i vidjeti, niti okusti slasti uživanja dženeska. Zatim nakon blagodati upute, Kazali smo ovdje da su i prijašnji narod bili među njima upućeni, da su bili vjerovjesnici. Ali ova uputa je posebna uputa u današnjem periodu, nakon dolaska poslanika sallahu alijih vseleme, jer te Allah Đelešanu učinio posebnim od posebnih umeta, sedmika posebnog umeta, to je umet poslanika Muhammeda alijih To je još jedna blagodat posebno iskazana prema tebe od strane Allah te bareke, te bareke wa ta'ala. Allah kaže kuntum hajre ummetin uhriđet nas. Zaista ste vi narod, ummet, narod koji je najbolji. Nikad prije vas nije bio bolji narod od vas, od umeta poslanika sallallahu alaihi Znači svi narodi, kažemo među njima je bilo dobri, salihuna, dobrih ljudi koji su bili sjebenici svojih poslanika, nikada neće biti na istoj ređi kao sedbenici Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Znači ovdje ogleda se Allaho Tebare Kvetala dobročinstvo u tome što te nije stvorio u tom vremenu, u tom periodu, da bude sebenik Nuha, da bude sebenik Ibrahima, a toliko se priča o Ibrahimu u Kur'anu, da nisi sebenik Musa, kažu učinjaci koliko se spominje Musa, ali u Kur'anu, da bi čovjek pomislio da je Kur'an objavljen Musao. Nisi, znači, bio sredbenik Isa, nisi sljedbenik koga? Muhammeda, Arijela, salatu wasalam. I to je velika, velika blagodat ukazana prema nama, vjernicima, koji danas smo vjernici na ovim prostorima Bosne i Hercegovine. Zatim, sljedeća blagodat jeste da si sljedbenik veličanstvene knjige, najodabranije knjige, kao što si sebenik najdobranije vjere Islama, sebenik Muhameda Ali Islatu Veselan kao najdobranijeg poslanika, također si sebenik najdobranije knjige Kur'ana, Kur'ana. Velika blagodat da je Allah Đelešanu učinio te da si od onih koji uče njegovu knjigu, uče njegov govor, izgovaraju, uče ga, podučavaju, prenose, a za svaki harf koji proučiš, Allah Đelšan ti daje deset, deset savaba. To je velika blagodat od Allah te barek vatala, na koji čovjek treba da, da zahvaljuje. Allah Đelšanu kaže Kul bi fadli Allahi va bi rahmetihi fa bi dhalike fel jefrahu huve mimma jeđma'un. U značenju Allah Đelšan kaže Reci neka se zato je blagodati i njegovoj milosti raduju. To je daleko bolje od onoga što oni sakupljaju. Ibn Abbas ovdje kaže to je Kur'an, to je Kur'an. Allahova blagodati i milost te, zbog čega trebaš biti sretan i radostan, da se veseliš i raduješ u što ti ga je Allah Đelešanu spustio, objavio Muhammedu alaihi salatu wasalam, umetu poslanika Muhameda gdje si ti dio tog poslanika, odnosno dio tog, tog umeta poslanikovog Muhammeda sallallahu Tome da se radiješ i da znaš da je to rahmet i blagodat ukazana prema tebi, prema meni i prema svima koji smo sljedbenici Muhameda sallallahu od ve sellem. Zatim sljedeća blagodat je da ti Allah Đelešanu učinio nakon što si postao musliman, sljedbenik poslanika, čitaš njegovu knjigu čitaš njegovu knjigu, Kur'an, sljedeća blagodat je za da razumijevaš značenje Kur'ana. Učinio ti je olakim svatanje Kur'ana, da ga razumiješ. Kako danas ga ti razumiješ u prijevozu značenja? Pa vidiš šta Allah Žešan traži od tebe. Jer je to velika blagodat da shvatiš, da razumiješ i da ga prenosiš. Allah Žešan kaže Jerfa'illahu alladhina amenu minkum. Allah će uzdići među vama one koji vjeruju. Ovo je ispravan prijevod značenja kuranskog ajta. Zatim kaže وَالَّذِينَ أُوتُوا لِعِلْمَ دَرَجَاتِ a one koji su među vama, koji su među vama sa znanjem, posjeduju veliko znanje, njih će Allah Đelešanu podići na deređat. Svakog vjernika podiže na deređe, ali onima kojima je dato znanje nije na posebne deređe, Allah Đelešanu podiže. Zato nije isti vjernik onaj koji samo vjeruje i onaj koji zna zbog čega vjeruje. Ima, ima širijasko znanje, ima znanje o Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu, sallallahu alihi wasallam. Zatim Allah kaže Kul hel jestavi ladina Da li su isti reci oni koji znaju i oni koji ne znaju. Da li su isti? Nikada neće biti istina i koji zna i onaj koji ne zna. A ti su odabran od onih koji slijede Allahu te bareke vetala knjigu i znaju, znaju značenje te iste knjige koju je Allah Đeršanu objavio poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. A ti se danas zapitaj koliko znaš i poznaješ Allahovu knjigu. Koliko čitaš Kur'an da bi ga shvatio i da bi ga razumio. Kur'an znači za e, prosječnog bosanca koji ne pozna arapski jezik ne može se shvatiti, ne može se razumjeti bez, bez prijevoda značenja. A nakon toga tefsir pojašnjenje Kur'ana koji danas ima od Ibnu Kasira. Zato čovjek određene sure kada uči trebao bi da potraži komentar tog značenja u tefsiru, u tefsiru koji danas ima na, znači dostupan, alhamdulillah. i to je blagodati. Danas da imamo ova djela, ova djela da možemo čitati. Zatim, istinska blagodat proizilazi iz ove spoznaje u tome, ili je pokazatelj velike, znači, blagodati, da slijediš i praktikuješ ono čemu te Kur'an uči. To je još jedna blagodat. imaš šta? U svojim dijelima slijedjenje onoga što Allah Želešanu traži, što nalaže. To je blagodat, znači nekada ljudi čitaju, izučavaju, kontaju, razumiju, ali nema, nema slijeđenja. Izostalo je slijeđenje, to je najveći musibet koji ga može zadesiti, da zna ne slijedi, ne radi po tome. A ovdje se traži da znaš što je blagodat, a da to slijediš je još veća blagodat. I sve su blagodati iz, od Allaha te vetala date, date stvorenjima. Allah Đelešanu kaže plod spoznaje Kur'ana i suneta poslanika sallallahu alihi veseleme u ovom kur'anskom ajetu suri Fatir 28. ajetu Innama jahša Allahe min ibadihi el ulema Od Allaha se najviše ili Allaha se najviše boje od njegovih robova ili od Allaha najviše strahuju oni ljudi od njegovih robova koji imaju znanje, koji imaju znanje, kojima je dato znanje, koji su naučili, koji su razumjeli. Određeni aj kada znaš i razumiješ hadis poslanika, propis, ti sve će neko da reći. I sam čovjek može primijetiti veliku razliku između sebe i onoga koji ne zna. Ne da bi se on uzdigao, da se oholi tome, nego da što više Allah Đelešan zahvaljati blagodat, kako mu Allah ukazuje još veće blagodati i da on podario veće znanje. Ali vidiš te razlike između onih koji znaju i koji ne znaju. zato, a svakome je omogućeno, svakome je dato, svi učestvujemo u čemu? U onim velikim blagodatima, stvaranja. I sluh, i vid, i razum. Svima nam je Allah Đelešanu dao. Međutim, ovdje se traži od nas džuhd. Da se malo potrudiš da stekneš to za znanje, da malo oskočiš od običnog svijeta, običnog nivoa. A plo svega toga je u tome da kada budeš više saznao i spoznao o Allahu subhanahu wa ta'ala i sunnetu poslanika sa seleme, bit ćeš od oni koji će se više Allaha Đelešanu bojati. Osjećaš strahu poštovanje, bogobojaznost, takvaluk, onu istu koju Allah Đelešanu traži od svojih robova. Zatim, blagodat sljedeća, kada si naučio Kur'an, shvatio njegovo značenje, iman ti porastao, sljedeća blagodat koju te lažan ukazuje je da pozivaš, da pozivaš tom značenju, tom znanju. I to je blagodat. Što znači da u ovoj blagodati jedan dio ljudi učestvuje, jedan ne učestvuje. Jedan je zadovoljan da samo on zna da više niko ne zna. Čak ima oni koji su, koji škrtare u prenošenju znanja. Ne želi da poduči druge da bude poput poput njega. Razumijete? Znači, ne želiš informaciju koju si saznao o Allahoj i te koje tala vjer da podijeli sa drugima. I to ne smiješ sebi dozvoliti. A onaj koji je dijeli, i koji nastoji podijeli druge uputi je opet od onih koji Allah šam posebne, posebne blagodati dao da pozivaš druge. Allah kaže Kul hazihi sabili ed'u ila Allah. Reci ovo je moj put. Put, put Islama. Put koji je Allah objavio. I ja pozivam njemu. Reci ovo je moj put, ja njemu pozivam. Ala S jasnim dokazima a mi smo sad kazali, spoznaja da si upućen na sebenik Muhammed a.s. Da si sebenik Kur'ana, da razumiješ Kur'an i da pozivaš Kur'anu, da pozivaš Kur'anu jer si spoznao dokaze u tome. Pozivaš tome, pozivaš Kur'anu s jasnim, jasnim dokazom. Zatim kaže, ene, meni Ja i put svih onih koji me slijede. To je moj put i svih onih koji me slijede, koji kažu mi smo od umeta poslanika sallahu alijih vseleme. Naš poslanik je Muhammed ali sallatu Ako se od umeta trebaš da pozivaš onome čemu je pozivao poslanik sallahu alijih vseleme. U onoliko koliko imaš. Koliko imaš u svojim Koliko imaš znanja, u tom domenu ćeš i pozivati. Niješ svoje vlasti, granice svoje. Pa niješ pričati o vjeri bez znanja nego samo ono u što su ubijeđeni. Sto posto. I ako imaš jednu dozu sumnje, nećeš to pričati. Jer ćeš se ohrabriti, pa će sljedeći put, kada budeš ubijeđen 50%, a 50% nesiguran, učinit ćeš veću štetu nego korist. I za sebe, i za zajednicu, i za umet. Poslanika sa Allahu alijek Samo ono što si 100% siguran. Zatim sljedeća blagodat, nakon pozivanja ka tom znanju koje je Tela Đelešanu podario, jeste blagodat, pogledajte ove blagodati, blagodat lijepog društva. Lijepog društva. Mi znamo da čovjek kada se vrati Allahu Đelešanu povjeruje povjeruje Allah subhanahu wa ono što će ga osnažiti, što će ga ojačati da ostane ustrajan istinski pravi vjernik društvo. A ako misli da će uspjeti kao vijenik, a da i dalje ostane u društvu koje je loše društvo, neće uspjeti. Jer će nakon određenog perioda i sam postati ponovo poput njih vrace na ono čemu je bio. Što znači da čovjek prvo mijenja društvo. Jedan je čovjek je, kada je ubio 99 ljudi, pa kada je došao kod onog alima da traži e, fetvu, da li ima oprosta, kaže nema ti si ubio 99, pa je ubio i tog galima jer je bio džahil, nije znao Allah te barek tela milosti ništa, jer da je znao, ne bi to kazao, poput drugog alima koji je ovo znanje, pa kada mu je kako da ne, Allah se oprašta. Ali, ali, što trebaš učiniti? Da promijeniš mjesto boravka, društvo u kojem se, da odješ u mjesto gdje sam čuo, gdje ima informacija da su dobri ljudi, pobožni, idi kod njih, s njima se druži, budi uz njih. Oni će te osnažiti, jačati i bit će daleko bolji. Razumijete? I to je velika blagodat. Jer pogledajte kolika je šteta da čovjek živi u, u prostoru i vremenu, odnosno da se druži sa ljudima koji, od kojih nema nikakve koristi, ni dobro, ne za ahiret. Jer će to oni nagovoriti i odvratiti da lahovate te bareke vetala puta, nagovorit ćete na zlo. A kada si izolovan od njih i kada si među skupinom Haili dobrog, lijepog društva, odabranog društva, oni te neće nagovoriti osim na ono što je dobro na ono što je dobro. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve "El meru ala Zaista je čovjek na vjeri svoga prijatelja. A onda dolazi velika prijetnja pa kaže: ahadukum I neka svaki od vas vidi ko je taj njegov prijatelj, s kim će se družiti. Znači, tvoje ogledalo je tvoj prijatelj. Kakav ti je prijatelj, ti si poput njega. Ako ste prijatelji dobri i odabrani, svi će kazati i on je poput njih. Danas mi znamo kako se klasira u našem društvu. Kada vide tamo, jel, sa huliganima, vatrinim navijačima, kakav ćeš biti osim huligan poput njih. Ja. Kada s ljudima u džami, nemojte, on je fin, ide u džamiju. I tako. I, zaista je to neko mjerilo. Ali je velika blagoda, čovjek bude u društvu pobožniji, odani Allahovi robova, to su robovi koji će ga pomoći, koji će ga osnažiti, koji će stati uz njega. Kada zatreba pomoć, oni su prvi koji će ga pomoći. Pa čak i prije, znači govorimo o istinskim, istinskim robovima, pravoj braći. Danas imamo pravu braću i one koji imitiraju pravu braću. Koji imitiraju pravu braću, pa makar, znači, imali sva svojstva vanjskog izgleda kao pravi brat među nama ima oni koji hoće da imitiraju, a nisu dosljedni toga. Znači istinski brat, koji kažu finoha ili društva, mislimo na istinsku pravu braću, koja će te zaštiti, koja će te pomoći, koja će ti pritaći u pomoć kada si u osustvu, kad nisu u njihovom društvu, nikada ti neće nepravdu učiniti, nikada te neće po lošem spomenuti, nikada tvoj hak neće napasti tvoje pravo, Naprotiv, kada si osutan, bit će bolji u spominjanju tebe nego kad si prisutan. Koliko nam toga nedostaje? To nam nedostaje zato što smo neodgojeni i što nismo uzeli vjeru postepeno i što nismo uzeli vjeru onako kako treba da se okitimo tim pozitivnim osobinama. Nego mi danas sjetno, sutra peto, zatim gradimo kuću od ozgo, ne od ozdo. Bratstvo je nešto što je veličanstveno, nešto što je glavni, glavni temelj uspjeha za muslimane. Znači, bratstvo je glavni temelj uspjeha muslimana. Nakon vjerovanja Allah Đelšanu je temelj. Prvu stvar koju je poslanik Salosaleme učinio nakon dolaska iz Meke u Medinu, nakon Hidžre, je koja? Gradnja Mešida i da je pobratio muslimane, ensarije, stanovnike Medine sa muslimanima koji su došli iz Mekke muhađirima. Prva stvar, znači koliko je to jako e, bitno. A nakon toga je došla islamska država. Nakon toga je došla islamska država. Ako je kod nas bratstvo ovako kakvo jeste, znači ne može očekivati islamsku državu. Ne može očekivati islamsku državu u, našoj, <laughs> u našim kućama, u našim mešćidima, jer se razilazimo. Nismo shvatili istinski prava naša. Zatim sljedeća blagodat ukazana prema robu jeste da mu Allah Đelešanuhu daruje i podari lijepu i hairli poslušnu ženu. I obrnuto. To je velika blagoda danas da Allah Đelešanu podari nešto što je čestito, pošteno i bogobojazno. Nešto što ćeš sutra naći smiraj. Nešto što će osnažiti tvoju vjeru. Kao što braća te čine jakim i snažnim, također te Hanuma čini snažnim i jakim u vjeri. I zato je poslanik sallahu alihi veseleme omladini savjetova da se ženi. Koje god mogućnost da se ženi. I to je savjet poslanika sallahu alihi veseleme i to je sudnet poslanika sallahu alihi veseleme a nije sunet izbjegavanje. I čovjek treba požuriti što prije. Čim stekne uvjete, mogućnosti, automatski treba da se okrene prema tome. Jer će ga ona ojačati, osnažiti. Kada ga drugi uznemiri, ona će ga smiriti. I to se traži od istinske prave vjernice. I zato je poslanik sallahu alihi wasallam u muslimovoj zbirci opisao takvu ženu gdje kaže Et dunija meta' Dunjaluk je užitak, uživanje. Ali onda je izdvojio neko posebno uživanje koje Allah Đelešanu daruje, daruje mu'minu na Dunjaluku. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Khairu al-mar'atu saliha U rivajetu Ahmeda zauđetu saliha. A najbolje dunjalučko uživanje koje ti Allah Đelešanu može podariti je etu salija. Dobra, poslušna žena. Zauđetu saliha, kod imama Ahmeda. Također znači, žena koja ti je poslušna, koja je dobra. Saliha, znači da je vjernica, da je vjernica, da je bogobojazna, da zna tvoja prava, kad si prisutna, kad si prisutan u kući, pazite, gledate, lijepo se obladi prema tebi, naravno i obrnuto. Zatim kad si odsutan, čuva tvoj imetak, čast, ne dozvoljava da neko uđe u kuću bez tvog izuna, bez tvoje dozvole. Kada čuje da neko priča da si pogođen nečim što ne možeš podnijeti, ona je ta prva koja će te olakšati, kao što je olakšala koja? Hatidža, radi Allah'a, poslaniku sallallahu alihi wasallam. I su druge žene poslanika sallallahu I sahabike, i one koji došle nakon, nakon njih. I te iste sahabike trebaju biti primjer i uzor našim, našim ženama. Zatim sljedeća blagodat je blagodat zdravlja i slobodnog vremena. Iskoristi svoje zdravlje prije bolesti. Svoje slobodno vrijeme prije zauzetosti. Kad si slobodan nahi pokuša pokušaj što više saznaš, što više spoznaš, što više naučiš, a isto tako svoje zdravlje iskoristi. Kaže poslanik sallahu alihi vseleme, dvije blagodati, dvije blagodati zanemaruju ljudi, a to je zdravlje i slobodno vrijeme. Ne pokušamo da to iskoristimo maksimalno. I zato vidimo danas ljudi koji imaju puno slobodnog vremena koje ubijam se dosadi. Ne znam šta da radim. A toliko pozitivnih stvari ima, znači toliko Allah će olakšao shvatanje ove vjere i učenje ove vjere da ne može se opisati danas u ovom vremenu. On kaže, ubijam se dosad, ne znam šta da radim. Ne zna Aleksa, ne zna da uzme Kur'an, ne zna da uzme tefsi, ne zna da uzme zbirku hadisa, pa ne zna najobičniju brošuru da počita, jer ćemo to sve koristiti. Sve te informacije ćemo mu koristiti, bit će mu upisana dobra djela za traganjem, to je traganjem za znanjem kada uzmeš čitaš nešto, slušaš o nečemu što, je, što govori o vjeri, to je, za to sjedi nagrada koja je obećana onome koji ide i traga za traženjem e, znanja. Ima nagradu tu. Svi oni hadis koji došli došao tome, Šafiti kaže, obuhvata onoga, pa čak i osoba kaže koja, kada se u nekom mešidu drže predavanje o vjeri. Čovjek slučajan prolaznik prolazi pored tog mjesta i te džamije svrati da bi obavio namaz. Pa zatekne halku pa sjedni. Čisto sjeo. Kaže ima nagradu, ima nagradu onoga koji traži šarijasko znanje. Dok sjedi tu i sluša. Zatim dobročinstvo se dijeli na dvije vrste. Imamo dobročinstvo prema Allahu Tebare Kevetara i dobročinstvo prema stvorenjima. Koliko ostalo jaci. Znači, dobročinstvo prema Allahu Đele kako kaže Allah, wa ahsinu yuhibbul muhsinin i ovo dobročinstvo obuhvata dobročinstvo prema uzvišenom i dobročinstvo prema, prema stvorenjima. Najbolji i najveći vid dobročinstva prema Allahu dželešanu je kako je došao u hadis poslanika Salasaleme, kada je <clears throat> ko posjetio poslanika? Melek Džibril. Šta je pitao? Šta je islam, šta je iman i treću stvar, šta je dobročinstvo, šta je el ihsan. Pa mu je, znači, bilo rečeno da je ihsan en Allahe ke Da Allaha dželle obožavaš kao da ga vidiš. Fa takun A ako ti njega ne vidiš i ne možeš ga vidjeti, on istinu tebe vidi. Allah Đelešan istinu tebe vidi. To je najveći vid dobročinstva. Da Allah Đelešan tako obožavaš. Kako doći na ovu dereću, Kako doći na ovaj stepen? Kako da Allah Đelešan obožavaš kao da ga vidiš? Iako ga ti ne vidiš, on tebe vidi. Kako to dostiš? Učenjaci su naveli nekoliko stvari. Prva stvar je ihlas. Iskrenost u svojim dijelima. Da si iskren u svemu što činiš sve što radiš od Allaha da bude radi Allaha subhanahu wa Da nema tu nekog udjela da bi ljudi vidjeli, da bi ljudi čuli, da bi te ljudi pohvalili, da bi neko kazao nešto. Ne. Samo radi Allaha Živiš radi Allaha, umireš radi Allaha, radiš radi Allaha i sprovodiš u praksu sve radi Allaha te bareke Allah Đelešanu kaže Kule inni umirtu en a'budu Allahe muhlisan lehu Reci meni je naređeno da Allaha džela, da Allaha obožavam istinski, sa ihlasom, ispovjedajući njegovu vjeru. U svim propisima, da si iskren prema Allahu te Kul inni umirt, meni je naređeno, kaže poslanik. A mi smo oni koji slijedimo poslanika sa seleme. Svi moramo biti iskreni našim ibadetima. Sve što činimo, činimo radi Allaha te bareke Zatim sljedeća stvar, zalaganje, maksimalan trud, u obožavanju Allah Tebare Kevetala, u činjenju dobrih dijela, dobročinstva. Sve što je Allah Đelšana redio, da se do onih koji pokušavaju to sprovesti, u praksu. O stvari koje Allah naredio, one su lake, prošli put smo, prošli put pojašnjavali. Zatim stalna svijest o Allahu Đelešanu. Da si svjestan da je Allah Đelešanu el-alim, el semi el-basir, el-habir, el-raqib, da Allah taj koji sve vidi, sve čuje, sve zna, ništa mu skrivena nije, el habir, o svemu obaviješten. Ta svijest o Allahu Đelešanu te čini da obožavaš Allah kao da ga te bareke ve ta'ala vidiš. Zatim nakon toga ispravno svatanje i poimanje života na ovom svijetu. Danas imamo sredbenike Islama i muslimane i omladinu, govorimo posao našim prostorima, da ne znaju shvatiti, razumjeti smisao života Jer misli ako prihvati vjeru, sve mu je uskraćen. Sve mu je uskraćen. Otežan, on to ne može. On to ne može prihvatiti. Ne, Allah Đelešanu kaže, pogledajte, وَبْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَ Nastoj da od onoga što ti Allah Đelešanu dao, i metka, blagodati, ukrasa dunjalčki, zaslužiš i tražiš Allahovu Đelešanu vječnu kuću. Darul Ahira. Znači svim onim što da spolaže, što ti je Allahšan dao, nasu da ti stekneš Allahu Đelešanu zadovoljstvo i vječnu kuću džennet. A nakon toga kaže Allah Đelešanu, vala tansa nasibeke mine dunija. I nemoj nikad da sebe zapostaviš u tome, svoj udio u dunjalu. Znači postoji tvoj udio, postoji tvoj život na ovom svijetu, ono što ti je potrebno od svega toga, nemoj to da uskratiš sebi, nego to uradi. Zatim kaže Allah Đelešanu, ahsin kema ahsan Allahu I budi dobar i dobro čini drugima kao što Allah Đelešanu je dobar prema tebi. Kao što Allah Đelešanu to čini tebi. Vala fesade fil ard. I ovo je jako bitno. I nemoj da činiš nered na zemlji. Nemoj da činiš nered na zemlji. Zbog čega? Kaže Allah Đelešanu, inna Allahe la yuhibbul mufsidin. Allah ne voli one koji remete red, koji nered čine na zemlji. Svaki onaj koji radi bez znanja čini neredna, neredna zemlja, remeti red na zemlji. Svi postupci u učenju neznanju su nešto što nije u skladu sa onim sa čim je došao poslanik sa Allahom i i automatski time remeti, remeti, remeti sliku, remeti sliku vjere Islama. Zatim, čovjek na ovom svijetu treba da se bori sa samim sobom, sa strastima, prohtjevima. Danas, znači, puno strasti postoji. Imamo puno šubhi, sumnji koje ljudi slijede. Sve to treba čovjek nekako da izbjegne, pokuša da izbjegne i na takav način će se približiti Allahu Đelešanu kao da ga, kao da ga vidi. Zatim da se čovjek savlada u srđbi. Ne smije se ljuti, mora biti strpljiv. Allah na naređuje, naređuje poslaniku Allahu alihi wasaleme Fasbir kema sabere ulul azm Budi strpljiv poput onih odabranih vjerovjesnika. Prošli put smo navedli primjer Nuha alihi salatu wasalam. Šta mu je sa njegov narod uradio, šta mu je sa njegov narod učinio, pa je on samo znači sklanjao krv sa svoga lica i govorio gospodaru moj, oprosti mom narodu, istinu oni ne znaju, ili poslanik sa što je izgovorio takvu rečenicu nakon Uhuda i nakon Huneina, kako došlo sa i predajama. Zatim je strpljivo sa svim poteškoćama i svim nedaćama i stala zahvala Allahu na svakom halu, u svakoj situaciji, šta god činio, šta god te zadeslo, da si zahvalan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala na tom, na halu. Zato je čudan primjer vjernika, šta god da ga zadesi dobro i zlo, kaže, kada ga, kad upitan kako si, hvala Allahu Đelešanu na svim stanjima, alhamdulillah. I zadnja stvar koju ćemo večeras ukratko kazati o stvarima koje nas približavaju Allahu Đelešanu i čini nas da smo mogućnosti kao da Allah Đelešanu obožavamo, kao da, u ga obožavamo, kao da ga vidimo je borba na Allahom barek putu, džihad koji je vrhunac svih ovih dijela. Kada se insan opiti sa svim ovim stvarima, onda dolazi taj vrhunac borbe na Allahom barek putu sa sabljom i sa oružjem u ruci protiv neprijatelja Islama. A druga vrsta dobročinstva je dobročinstvo prema stvorenjima. Znači prva je bila ovo sve prema Allahu druga je prema stvorenjima, a glavno dobročinstvo koje možemo mi učiniti prema drugima jeste pozivanje drugih ka korisnom znanju ono što smo naučili, što smo saznali i spoznali, druge pozovemo. A to je pozivanje ljudi Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi vseleme, jer rezultat toga ako se zovu je sreća, sreća i spas i na i na ahiretu. Zamislite, Ljudi koji su uživali, prohtjevan bili, bili, bili, bili, sve imali kad dođu na, na i kada budu bačeni u džehennemsku vatru jednu sekundu, kada budu upitan da li su ikada blagodati, jednu Oks na kazat će nismo, jer se neće moći pisati svi ti blagodati zbog strahote i žestine, kazne, kaže kada baci nekoga u džehennemsku vatru. Znači sve blagodat koje uživao tada će zaboraviti. I zato je najveća, najveće dobročinstvo prema drugima da je pozoveš da budu spašeni i na Dunjalku koji na Hiretu prihvate put poslanika sallallahu Zatim da se prema njima lijepo obhodiš i da se obhodiš prema njima onako kako bi ti htio da se on obhode prema tebi. A kako da se obhodiš prema njima razumijete, na način koji ne bi ti htio i ne bi želio da su oni znači, na takav način, na takav način koji prema tebi. To je znači smisao dobročinstva prema drugima. I stalno nastojanje da se čini drugima dobro. I kazali smo vas ovo stvari od onih koji olakšavaju da drugi ljudi prihvate vjeru, da prihvate ono na čemu si ti. Nema žestini, nema grubosti. Jel razumijete, sve te negativne osobine treba ostaviti po strani. Sve strani po strani. Njih ostaviti za onaj trenutak kada budu potrebne da se nađu kod dice. Kad si na prvoj borbenoj liniji, ne možeš biti blag tada. Zapostaviti se ove, znači, nego tada Allah traži drugu osobu od tebe, drugu osobu u tom trenutku. Tada štitiš vjeru, din, i metak, čast, simane, sve. Ta nema blagosti, jer oni koji su te nakon nisu blagi. <clears throat> I nagrada koja očekuje da obračinitelje večeras zadnji put koji ćemo kazati, a nagrada koja očekuje dobročinitelj, kazali smo na početku, gdje Allah šanu kaže لِلَذِنَ أَحْسَنُ الْحُسْنَا وَزِيَادَ Oni koji budu radili, koji budu radili dobro, činili dobro, oni koji budu dobročinitelji na Dunjaluku, njih očekuje velika nagrada. Kazali smo u Bebinu je upitao poslanika Salame šta znači ovdje velika nagrada, pa je kazao El Husna znači džennet. Njih očekuje džennet, vozjadi ono što je više od toga gledanje u plemenito i uzvišeno lice Lađe Lešanu. Zato mi vjerujemo da kada stanovnici dženneta uđu u džennet, da će Allah dozvoliti vjernicima da gledaju u njega subhanahu najveća nagrada stanovnika dženeta. Molim Allah da nas učini Prenosi se od Suhejla Rumija, radi Allahanu, da je kazao da je Allah poslani sallallahu alihi wasallam uči ovaj koranski ajet Iladina ahsinu al husna wa zijade Oni koji budu radili čim dobra djela nije očekuje velika nagrada Kaže da je nakon toga kazao Kada uđu stanovnici dženeta u dženet Stanovnici vatre u vatru Tada će se viknuti strane meleka će da pozove različe u ženetlije i danas kod Allah imate nešto što on želi da ispuni obećanje koje želi da ispuni pa će se oni začuditi nakon što su ušli u ženetlije Kako obećanje kada nam je on učinio naša dobra djela teškim na trezijama na vagi da spravagamo naša djela učinio naša lica svijetli, svijetnim dao nam je nur oprostio grijehe sačuvao džehennemske vatre uveo u džennet Zar ima nešto više od toga? Pa kaže prenosilac u tom to, ovog, znači teksta, ovog hadisa, kaže u tom trenutku će se ukloniti zastor između njih i gospodara pare Kvetara, pa će vidjeti lice uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže nakon toga, tako mi Allaha nije imao ništa draže od gledanja u njega, niti veselije za njihove oči. To je nešto najveće što će ljudi želiti da vidi i da dožive u ženetu. Pored svih onih ljepota, danas kojima mi govorimo stano su hurije, hurije, hurije. Znači nešto što je veće od toga, veće od toga, puno, puno veće od toga, kao ljepota, nešto znači, se ne može opisati kodanje. Allah te Zatim kaže Allah Đelšan suri Teube u 120. ajet Inna Allaha yudi'u ajra muhsinin I Allah nikada neće dozvoliti da propadne nagrada pročinitelja. I sad možemo svati kuranski ajde Allah Đelšanu kaže Hel jazau ul ihsani illa li ihsan Pa da li postoji druga nagrada za dobročinstvo osim dobročinstvo ukazana od strane Allah Molim Allah Tebare Kvetala kako nas je svaki novom izdan sakupi u ženskim prostranstvima, da nas uči od onih koji će gledati u njega subhanahu wa ta'ala, od onih koji će biti u društvu poslanika, svih dobrih ljudi, koji će biti istinski boriti da je bareke pozivati ka Allahu subhanahu wa ta'ala, molim Allah da oprosti nama našim roditeljima s muslimanima, da uputi naše zalutave, a on je kadir to učiniti subhanak Allahum hamdika šedara,